Yo tengo una gata que se besa con otra. Yo tengo una gata que se besa con otra. Yo tengo una nota igual que tú y se me nota. Mucho Luis Butón de la cabeza, las botas. Me voy a mudar, pon de legal, esta es la mota. Yo tengo una gata. Yo tengo una gata. Yo tengo una gata. Yo tengo una gata. Yo tengo una gata. Yo tengo, yo tengo, yo tengo una gata que se besa con otra. Tengo una nota igual que tú y se me nota. Y jet privado. Si reporta, dame like, te le gusta lo que yo hago. Seis botellas de champaña, como si siete trago El ritmo lo puso flow Pa' la disco, entraron los palos. Dicen que ya llegaron los nenes malos. Bebe tú tranquila, que nosotras controlamos. Si 50 tu y yo lo pago. Estoy bateando como el mago. Tu bebé, don Periñón, te la buscamos. Porque tú eres mi hasta la que se besa con otra. Te gusta la nota en tu mirada, se te nota. Besito rico de piquito en tu boca. Tú me llamas siempre que solía loca. Yo tengo una gata. Yo tengo una gata. Yo tengo una gata. Yo tengo una gata. Yo tengo una Yo tengo, yo tengo. Yo tengo una que se besa con otra. Yo tengo una igual que tú y se me nota. Mucho pasándola. Tú eres mi hasta la que se besa con otra. Te gusta la nota en tu mirada, se te nota. Besito rico de piquito en tu boca. Tú me llamas siempre que solita se loca. Yo tengo una gata, yo tengo una gata, yo tengo una gata, yo tengo una gata, yo tengo una gata, yo tengo, yo tengo, yo tengo una gata que se besa como otra. Yo tengo una nota igual que tú y se me nota. Mucho el me nota. Mucho Luis Botón de la cabeza la bota. Me voy a mudar, pon de legal, esta es la mota. Yo tengo una gata, yo tengo una gata, yo tengo una gata, yo tengo una gata, yo tengo una gata, yo tengo, yo tengo, yo tengo.